Pablo Bajyuwabo François Akimana niwe ari kwamfasha mu buhinga bw'ivyuma kaze muri ano makuru yo kuri uyu wa 2024 ntwara 2016 duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize mu by'umutekano abantu bane nibo bakomerekejwe na grenade zatewe hafi y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge turi mu gisagara ca Bujumbura mu Kayanza naho umwe akaba yaraye yishwe hakoreshejwe grenade ibishikirizwa n'igipolisi ku bwicanyi bw'aba babikira batatu muri paruwasi Guido Maria Confortio mu Kamenge ngo ntawo bifata kwa rukuri umushikiranganje w'ubutungane Melorantine Kanyana akavuga ko iyo dosiye ikiri mu matohoza no kubaheza iminsi itanu bigorana guca mu ibarora rya Bujumbura Rumonge ngo byerekana ko abatware basa n'abatitaye haba haca bagasaba ko agace kononekaye kosubirwamwo vuba yanayandi ni mu nsubire ndakuha ikaze isanganiro inama isumba ingimba ndasubiriye kubaramutsa nkuko nari kubivuga abantu bane nibo bakomerekejwe na grenade zibiri zatewe hafi y'ibarabara ryitirirwa uwa mirongo ibiri n'umunani munyonyo hafi y'ibitaro by'igisirikare byo mu kamenge hari mu gatondo ko kuri uyu wa kane Ukorera aho imwe muri izo grenade zaguye akiyamiriza grenade ziriko zitegwa mu banyagihugu batekanye Celestin Blaise ndiho kubgayo wikiwe waciuhanyarukira hari nk'isemwe yo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aho grenade ya mbere yategwa ku ibarabara ryitirirwa mirongo ibiri n'umunani munyonyo ku gituro cy’imodoka kiri iruhande y'ihoteli la tulipe hakurya y'ibitaro vy'abasirikare vyo mu kamenge yatewe iruhande y'imodoka yo mu bwoko bwa iyasi yunguruza abantu igihe yari ihagaze ingenzi zururuka hakaba hakomeretse abantu batatu Celeste Blaise ndiho kubwa yacu gukengurukira muntu yitwa Dieudonné Mpawe nayo ku mutumba Campazi ni muri komine mu ruta mu ntara ya Kayanza yarayishwe atewe grenade bamwishe bacishije iyo grenade mu idirisha ry'ibutike yararyamyemo ikimucukuguru ahava yitaba imana bivuye ku kuvirirana mu gipolisi mu bakavuga ko abantu babiri bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza mu by'umutekano nyine hari intwazangabo mu gisoda cya leta Lieutenant Irambona yarafashwe mu ishyamba kimeza rya rukoko hari kuri wa gatatu kugeza n'ubu akaba atawuzi irengero ry'iwe bakavugwa ko yoba yanyurujwe n'abagwanyi ba FNL ya Aloyize Nzabamema umuvugizi w'igisirikare yakemeza ko iyo ntwazangabo yanyurujwe ariko ngo nta wundi musoda yoba yarahasize ubuzima cyangwa agirira ingorane ngo nta n'intambara yabereye mu rukoko kuri uyu wa gatatu tubibaze supesi karitasi kabanyana mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mboneye iyo ntwazangabo mu gisoda c'uburundi yagwa mu mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho mu ishyamba cimeza rya rukoko baca baramucakira aho ngo ni hagati y'ibarabara ry'indwi n'iry'umunani hagati muri iryo shamba nyene lietena na alexi matrikile ss cumi n'umunani mirongo umunani n'icenda ngo yararongoye kompanyi ya kabiri akaba aturuka mu ikambi y'amajana ane na cumi na kabiri nk'uko amakuru azana naho mu ishyamba rya rukoko bimenyesha ayo makuru nyene akanavuga ko iyo ntwazangabo mu gisoda cya leta yaba yanyurujwe n'abagwanyi ba FNL yaroyizeza bampema kuri uyu wa gatatu mu gatondo mu gihe bivugwa ko hoba hari n'abandi basoda babiri bahasize ubuzima umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi arabibeshuza akavuga ko atangwano yabereye muri iryo shamba kuri uyu wa gatatu Colonel Gaspard Baratuza twahamagaye kuri telefone aremeza ariko ko iyo ntwazangabo mu gisoda cya leta yanyurujwe ngo yacakiwe n'abagizi ba nabi ngo yari karatembera ari wenyine muri iryo shamba rya rukoko ngo nta wundi musoda n'umwe yahagiriye ingorane nk'uko koroneli gasutari baratuza abyemeza supesi karitasi kabanyana bubanza hajyayo isanganiro supesi kabanyana turagukengurukiye umugambwe sahwanya afrodebe wuriyamiriza ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi bugize iminsi bugirwa mu burundi inzira y'ingoho inzira y'amasase inzira y'amagrenade nta muti n'umwe izana ahubwo izana amarira n'amaganya mu gihugu nta muti ushobora kuba muri izo bikorwa na leta bikorwa n'abatavuga rumwe na leta nta muti urimo ko bivugwa yuko eh, abari inyuma y'uwo mudugararo bo bari abo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mwebwe mubivuga kwiki reka dufatire kuri aka karorero ko abasirikare bagize iminsi bagandagurwa nk'umusirikare mukuru yagandaguriwe mu kigo cya gisirikare atari ikigo gisanzwe byoshoboka gute yuko uwo mugizi wa nabi atari muri icyo kigo yamenye ko ahava ajya ngaho muri icyo kigo akamugandagurira aho ari umugizi wa nabi atari muri icyo kigo n'ingene zihacunzwe n'ingene n'uciye najya hafi yo kuhahagarara bakwirukana agasohoka akagenda n'ubu akaba atakiri ko kiravugwa byoshoboka gute bari muri ibyo bintu bakubitwe n'intare Leonce kumana akaba yaganira na Joseph Nsabi abandi igihugu cy'ubufaransa kiratera ibyatsi ubwicanyi bubandanya bwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mu itangazo ryasohowe n'icyo gihugu gigasaba ko imigwi yose yoja hamwe ikarondera inyishu ku bibazo bihari biciye mu biganiro bya politike ubufaransa bugasaba ko ubwicanyi gutoteza agateka kazina muntu hamwe n'ibitero bibandanya byohagarara vuba na bwangu naho gucungera umutekano ngo bigiye gucungwa rwose mu ntara ya ngozi kuko ngo hari ibihuha bica ku mbuga ngurukanabumenyi bivuga ko hari inkozi z'ikibi zishobora gutera muri iyo ntara muri iyi minsi mikuru ya pasika ingingo harimo ugufunga abazofatirwa mu birabo inyuma y'isaha zine z'ijoro zikaba zari zifatiwe mu nama y'umutekano buramatari yagirishije kuri uyu wa gatatu abarongoye abandi mu buzi butandukanye burangurirwa muri iyo ntara ingozi tubibaza polineri muzagara nk'uko byashyikirijwe n'abajejwe intwaro n'umutekano mu komine y'intara ya ngozi muri ibyo bihuha ngo hari ibivuga ko muri iyo ntara hashobora guterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho gutyo ngo umutekano ugahungabana muri iyi ya pasika baravugwa kandi n'abantu boba binjira mu misho bava mu rwanda bagaca mu byambu bitazwi ibyo bihuha binavugwa mu gihe ngo ahoba hariko hategurwa imyiyerekano yo kwiyamiriza uburundi mu makomine y'u rwanda ahantu rubibe n'intara ya ngozi uramatari w'intara ya ngozi asaba gucungera bikwiye umupaka guhanahana amakuru no gukomeza gukorana neza hagati y'abajejwe intwaro abanyagihugu n'abajejwe inzego z'umutekano haba amakomine be no mu kumbibi mu gisagara ca ngozi naho asaba abari mu birabo kutarenza isaha zine z'ijoro kubunguruza abantu mapikipiki nabo ntibarenze isaha cumi na zibiri z'umugoroba akagabisha ko abazorenga kuri izo ngingo bazohanwa hakurikijwe amategeko mbere uwufashwe akabanza guca mu gasho ingozi ponari muzagara kajyo isanganiro sangwa muri sanze kuri radiyo ano makuru muri mwe kirundi tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutungane aho ibishikirizwa n'igipolisi kubijanye n'ubwicanyi bwakorewe babikira batatu b'abataliyano mu Kamenge mu kwezi kw'icenda mu mwaka 2014 ngo atawo bifatira ko nk'ukuri kuko iyo dossier ikiri mu matohoza bishikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane Aime Kanyana avuga ku ijambo rya nyuma rizoshikirizwa na sentare uyu mushikiranganji agasaba arundi kurindira ukuri umucamanza azoshikiriza mu bisanzwe nyine ubutungane bukora ubutungane buhera he buhera hariya muri polise kuri uriya agira ankete kuri uriya afata uriya muntu yakoze icyaha agatohoza gushika sentare nyahinyuzwa itoheze iheraheze iyo dosiye ni ukuvuga yuko rero hariya bari ni etape bageze ko n'ingingo mu ngingo zigize ingene ubutungane bugenda buraha. murakora amadosiye twovuga yuko ni intambwe ya mbere iyo dosiye igeze ko baracari ko barakora bariya uri kurakora amatohoza aguma yegeranye ubwo rero nimurindire hazoba intambuko ya nyuma sentare sentare izoshikirizwa ibyo byose bivugwa ibyo byose byerekana niyo rero izoba ya nyuma yo kuvuga iti muri ibi bintu byose byanshikirijwe ukuri n'ubu twese rero dutenyenye tubyakire uko turi ko turabyumva hano tuyindire umucamanza iri kwirashikirizwa ku bijyanye n'amatohoza ariko araba hanyuma umucamanza niwe wo kuza uvuga ukuri muri ibyo bintu emerorantine kanyana aramutse ubushyikiranganji bw'ubutungane abantu icyenda bararengutse ubwa mbere mu nta y'icyese ya sentare nkuru y'igihugu ya muyinga kuri uyu wa gatatu bakaba bamaze amezi arenga icyenda bapfunzwe mu miryango yabo bakavuga ko abo bafunzwe bakurikiranwa kuja mu migwi y'abagwanyi ngo bafunzwe hahonywanzwe amategeko baravye ikiringo bari bapfunzwe mu butungane bakavuga ko ari bisanzwe ko umushikiriza amanza yongereza ikiringo cyo gufungwa by'agateganyo mu gihe akibandanya amatohoza imuhinga tubaze Dieudonne Nzeyimana abagabo icenda barengutse mu ntara y'icese ya sentare nk'igihugu ya muyinga kuri wa gatatu bose bakurikiranwa ku cyaha cyo kuja mu mugwi w'abagwanyi bamuka mu makomine ya muyinga gasogwe hakabamwe ariko n'umwe avuka muri komine ya kirundo n'umwe wo muri marangara barengutse nyuma y'amezi icyenda bafunzwe ngo bafashwe itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze igihe bari mu modoka yunguruza abantu bageze muri komine ya gasogwe mu miryango yabo bavuga ko abantu bari bibagiriwe mw'ibohero nk'aho nyanza amategeko bafatiye kuri uwo mwanya wose ngo bari bamaze bafunzwe urubanza rutaraburanishwa ido n'ido mu butungane muyinga ngo bavuga ko ngo mu gihe umushikirizamanza aba akibandanya aratohoza arekuriwe kongereza ikiringo c'ifungwa ry'agateganyo umushingwamanza jean baptiste nsabimana ati nibisanzwe ariko buri kwezi umushikiriza manza aterezwa gusubiza itoto ingingo ifungwa uba akurikiranwa kw'icaha agasigura n'impamvu abantu bose bafunzwe nta n'umwe afise manza yomufasha kuburana kuri wa gatatu baburanye ngo guko yaba umushikiriza amanza eka n'ababuranyi nyene atavyabona bari bafise sentare ikaba itanga isango ryo mu kwezi kwa kane ngo abe ariho bazoburana ibyabona byatumwe ko Dieudonne Imana muyinga radio isanganiro Dieudonne Imana turagushimiye indongozi zihaba mu ntwaro canke mu buzi butandukanye no kano mu kibano itegerezwa gukoresha imvugo iremesha bivugwa n'umwigisha wa kaminuza Adolphe Sururu yabishikirije kuri uno wa kane mu ruganda rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu jejwe hagati y'akazi na muntu kubajejwe ubuzima butandukanye mu ntara ya Bujumbura umwigisha wa kaminuza Adolphe Sururu ariko atanga ikigwa kumvuga iremesha aganira na Evariste Nzikobanya kugira ngo rero inyigisho nk'izo ijanye n'imvugo iremesha ku bantu baba barongoye abandi mu makomine mu mashuri mu byerekeye ivy'umutekano byofasha kugira ngo bisukura ikibano kumbure ya mvugo y'akanene ya mvugo yo gukumira bamwe ugakundwa akazaba ya mvugo itera igikomere abanyagihugu akagenda yavuze ati hajya ahantu banyakiriye kutariko byoheza bikagabanuka ni mu ntumbero nk'iyo yo kugerageza kuraba ingene abanyagihugu bokwakirwa neza iyo bagiye gusaba amajambo canke kwitura inzego zisanzwe zibarongoye ku rwego rwo hasi bakumbure na ba bayobozi b'amashuri bamenye ingene bokorana neza n'abarimu barongoye kumbure na ba barimu nabo nyene baze bamenye ingene boza baravugana na ba banyeshuri ata mvugo yo guhuha umuntu ata mvugo yo kumukumira ata mvugo yo kumutuza ngo no guheba ishuri aheba ishuri hirya ejo mwari mu bibanza ejo mwari mu cibitoke no muri mu ntara ya bujumbura abo mwahaye ivyigwa canke muri kumurabihe no mubona bavyumva nzokwama nibuka amungane w'urorero batanze abantu bo mu kibitoke abantu bibubanza kandi nta nkeka n'aba turi kumwe ndazi baraza kubishikako urumva mugabo kukimenya kubimenya ni kimwe iyo umuntu ariko ariga indongora mvugo yimvuga iremesha kubimenya ni kimwe kubifata nka kuko umuntu yiga ibiharuro canke ibindi vyigwa kubishira mu ngiro niho bakumbure bizokenera yuko aba basanzwe bagize uwo mugwi wigenga ku rwego rw'igihugu ku bya gateka kazina muntu bazoza barabagendera babasanga ku kivi kumbure bazoza barabiraba mu maraporo hanyuma namwe bwe muzoza murabibona kumbure murajya amakuru muronka tubandanye n'ano makuru abiyunguruza bakoresha ibarabara rya bujumbura rumonge baridoga ko isa n'iyabahevye ni mu nyuma y'iminsi itanu ricikiye aho bita mu kijejete muri komine ya muhuta mu ntara ya rumonge buramatari wa rumonge avuga ko yasabye sirigite yo gukura ivyondo byahasenyukiye byasenyukiye muri iryo barabara twibaze Jean Pierre Misako kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu kurengana mu kijejete vyorohera ingenzi zititwaje utuzigo tegerezwa kuva mu miduga zikagenda n'amaguru Haraho imiduga mito mito ironka akayira ikiriwe n'abanyagihugu bahabwa agahembo na bene iyo miduga ariko bimara akanya urume rumara ibiduga binini binini bimwe bihamaze iminsi itatu ibindi ine ibindi itanu uyu mudandaza ahamaze iminsi nibyo yarashoye ibujumbura eh, baga batatuza n'imashini abanyagihugu turahageserera kubera inzara kubera ngaho abantu bagenda kwirondera utwo bahemera abandi bagasohora none urabona hari abamaze gatatu ngaha ntaco bariko barakora rero nzeye zitwica jewe natewe ndamudandaje ndayimpakiye none urabona amaje kabindi ngaha ubu uyi muhira abana barasonje urumva rero ingorane iyo mashini abanyagihugu basaba ko iza kuzibura iryo barabara na juvenal bigirimana buramatari wa rumonge yarayisabye kandi ngo yarayemerewe kugira ngo iryo barabara risubire kurengana mu gihe abayunguruza muri iryo barabara basaba ko ryosubira kurengana mu maguru mashya hari n'abandi bifuza ko byoba biragumye uko kugira ngo babe baraharonkera gahera naho batashimye ko tubafata amajwi abajabutsa imizigo abaheka abantu abashyayura imiduga yafashwe n'ibishanga abahokereza ibigori inyama abadandaza ibitumura n'ibindi ingenzi zikenera ndetse n'abashoferi bamwe bakorera mu gice kiraba mu rumonge bavuga ko mu mufuko byifashe neza iryo barabara rikaba ryaheruka gucikira ku ruzi muguruka mu mpera z'umwaka uheze aho byatwaye hafi amezi abiri kugira ngo risubire kurengana jean Pierre misago mu kijejete Radio isanganiro jean Pierre misago turagushimiye no mu makuru tuyarangiriza mu gisata cy'amagara y'abantu abantu mirongo ibiri na batatu bafise igituntu cyumva imiti gitebye nk'uko muganga emile nzoyisaba arongoye ibitaro bivura igituntu cumva imiti gitevye kiri mu kibombo ntara ya mwaro abivuga ngo ubu hagwariye abantu mirongo itatu na bane bagizwe n'abagabo mirongo ibiri n'umunani n'abakenyezi batandatu muri abo mirongo ibiri na batatu bariko bavugwa kuva muri aya mezi atatu y'umwaka cumi n'umwe nabo bakaba ari ababandanya bavugwa kuva mu mpera z'umwaka uheze benshi muri abo bagwayi bava mu gisagara ca bujumbura muganga arongoye ico kigo avuga ko igitigiri c'abagwayi bakira muri uno mwaka zoruta ico mu mwaka uheze ngo bikerekana ko abagwayi b'igituntu basigaye babarondera kurusha ngo hari n'ubuhinga bushasha bwitwa Gen bukoreshwa muri laboratoire iri Bujumbura bugatuma ibipimo vyoroha ngo ishiramwe mpuzamakungu OMS rikaba ritekanye ateganya ko icyo kigo kizokwakira abantu mirongo irindwi na babiri barwaye igituntu muganga nzoyisaba emile ahanura uwo wese amaze indwi zibiri akorora bipimisha kugira arabe ko adafise igituntu mwaro ruhandi kuri yo radiyo isanganiro ruhandi kuri yo turagushimiye kuri ino nkuru yawe duciye turangiriza ko amakuru mu rurimi rw'ikirundi ariko ndabibutse ko mu by'umutekano abantu bane aribo bakomerekejwe na grenade zatewe hafi y'ibitaro by'abasirikare mu kamenge turi mu gisagara cya bujumbura mu naho umwe akaba yaraye yishwe hakoreshejwe grenade yabishikirijwe uh, n'igipolisi ku bwicanyi bw'ababikira batatu bo muri paruwasi gido mariya komfoti yo mu kamenge ngo ntawo bifata nk'ukuri umushyikiranganje w'ubutungane emerorantine kanyana avuga ko iyo dosiye ikiri mu matohoza nayo kuba haheze iminsi itanu bigorana guca mu ibarura rya bujumbura rumunge ngo byerekana ko abatware basa n'abatitaye haba haca bagasaba ko agace kononekaye kosubirwamwo vuba nashimiye François Kimana ko amfasha mu buhinga bw'ivyo umarekana gukengurukira nawe wadukurikiranye ubandanye ugira ibihe byiza na radio isanganiro